Julie Varoni Cavalcavo, au lau sia esigia nomo Julie von Bevenau, estis german austra el pianisto cae componistino. Sia familio estis de Italia de Veno, organizantoi de multei musicae festivaloi. Siei che patro estis la registara consilisto Ludwin Baroni Cavalcavo, cae la amatora cantistino Josephine Baroni Cavalcabò. Julie estis studento ce la pleiuna filo de Mozart, Frank Sava Wolfgang Mozart, gid 1836, al quiu si dedicis sian fantasion por pianoforte cae la sonaton por pianoforte, fare delia lernantino, si signis. Accompanita de Franz Mozart, si concertis en Karlsbad, Dresden, cae Leipzig, quie si rencontis inter Robert Schumann. En 1838, en Lemberg, si et sinigis ala advocato Wilhelm von Bebenau, membro de la Viena Legdona Cortuma Commissiono, cum quiu si translocigis al Vieno tiun saman iaron. Ili havis filon, sed baldau si vidvinigis. Si et sinigis duan foion alla doctoro Johann Alois Ritter von Vrito, secretario de la Brasile Legazio. La paro havis du filoin cae filinon. Si creis multain componajoin, cantoin cae pezzun por solu da piano, sonaton, rondoin, tri capricioin, fantasioin cae alien pezzoin. Si estis successa con siai polaiarioi, mazurcoi cae polonesoi. Si valsoi valso rigardatai irrigardata prescau la el plei bona i aperis u ia tempe en vieno. Crom si ai multa i pian vergoi si publicigis quelca in bonega in canto Si componis lidoin, in u estis qualificita i qui el rimarkindai. Robert Schumann quiu iam conatigis cum Giulie en 1835, renovigis ilian amicetson en Vieno. Li havis tre opinion pri la musica verco de Giulie von Wevenau, cae li dedicis al si sian gran scalan componajon humoresque en 1838. Origine li volis dedice al si la arabescon. Li scribis pritio el sia zino Clara. La arabesco restis por Bevennau, la florpezzo restis por Sre, la humoresque al neniu. Sed videbli li changis la dedicion poste. Julie von Wevenau reciproque dedicis al Schumann, la die et la retour, cae morceau de fantasie pour pianoforte. qui estis publici gita marto 1840, fare de l'eldoneio Kisner en Leipzig. Li comentis sian fantasie, Si tias plani kai perfectigi musicajon si el portas al ni electita in harmonioin, ofte eleganta in cae tenera in. Sciae melodioi estas profundae, tamen ofte resonanzas cun itala molezzo. Schumann analisis cae studis plurain el sciae vergoi. Lauliai recenzoi, sia dua capriccio, estas fresa kai ritma, plena de vivo kai vivezzo, cae delicata talento. Sia fantasio, la die e la return, havas du movoin ciui estas tre originalai, caracterizai cae apenau ofertas malfortan puncton. La recenso de Schumann el lia nova musica revuo de 1836-37, la nomoi de ciui virinei componistoi povus facile este scribitei sur rosa petalo, ciu aludis alla tiamai soziei convenzioi rilate alla art creivezzo de virinoi, same ciel alla tiama perceptita sexarolo. Uno el la ros nomoi certe estus Julie von Wevenau